Նախորbanությունների մասին համառոտ Տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն Մարտունու շրջվարչակազմում նախագահ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ։ Չի կարող հակամարտության գլխավոր կողմը հերացված կամ մի կողմ քաշված լինել բանակցունի սեղանից։ Անդրադարձ գլխավոր դատախազի Մամլո Ասուլիսին։ Հադրութի շրջանում անցյալ տարի իրականացվել է ավելի քան 1 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանք։ Ֆրանսիական Scrip Paris բարեգործական կազմակերպությունը խոստանում է ամեն ինչ անել Արցախի կողքին լինելու համար։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծի Չեզոկ գոտուց տարհանվել է ադրբեջանցի բնակչի դին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 15-ին այցելել է Մարտունի քաղաք եւ աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել շրջվարչակազմի ղեկավարության հետ շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ կապված հարցերի շուրջ։ Նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ զեկույցներով հանդես են եկել շրջվարչակազմի ղեկավար Մհեր Օհանյանը, վարչակազմի ստորաբաժանումների պատասխանատուներ։ Քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Բանակցային գործընթացին Արցախի հանրապետության չմասնակցելը խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրում գնալ կարգավորման։ Այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Բանակցային գործընթացում ցավոք ոչ այնքան ժամանակներ են այս պահին։ Մեզ մոտ փակուղային իրավիճակ է եւ շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ լրացիչ ազդակներով կարելի է խթանել բանակցային գործընթացը, նշել է Աշոտ Ղուլյանը։ Նրա խոսքում մենք երկու հիմնական խնդիր ունենք, որոնցից մեկը խորքային է, բանակցային գործընթացում շատ վաղուց խախտվել է ձևաչափը։ 1997-1998 թվականներից հետո բանակցային ձևաչափն աղճատված է, այսինքն Արցախի հանրապետությունը չի մասնակցում բանակցություններին։ Դրանից հետո բանակցություններն ընդհանրապես փոխել են իրենց ընդհանուր կառուցվածքը, եւ եթե մինչ այդ բանակցություններ տեղի են ունեցել ակտիվ երկխոսության ճանապարհով, ապա այսօր ամեն ինչ փոխվել է։ Անցել են մակոկային դիվանագիտության այսինքն միջնորդներն են այցելում բոլոր կողմերին։ Խորհրդանի նախագահը առանձնացրել է նաև մեկ այլ խնդիր, որը բանակցային գործընթացը չի խթանում։ Այն է ամեն անգամ Ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ կառուցակարգեր մտածել, որտեղ կոնֆլիկտը երևում է որպես հայ-ադրբեջանական։ Հենց այս պատճառաբանությամբ է, որ Ադրբեջանը փորձում է հակամարտության սրացումներ ձեռնարկել Հայաստանի հետ սահմանի տարբեր կետերում։ Այս ամենը միջոցներ են արդարացնելու ադրբեջանական այն կարծրատիպը, որով փորձում են ցույց տալ, թե հակամարտությունը հայ-ադրբեջանական է։ Բացի Երակոմ հանդիպումից կարծում եմ այլ տարբերակ չի կարող լինել, քանի որ շատ վաղուց Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացը պաշտոնապես հաստատված է փաստաթղթերով, ամենաբարձրը ԵԱԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովն է, ասել է Աշոտ Ղուլյանը։ Այսօր հրավիրվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստ։ Քննարկվել են թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցված Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի տեխնացու Արթուր Աշոտի Արաքելյանի թիվ 11 ընտրատարածքում գրանցված падգամավորի տեխնացուներ Արմեն Վիտալիի Լազարյանի եւ Սամվել Սամուրկայի Հայրյանի նոտարական կարգով ավերածված ինքնաբացարկի մասին դիմումները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցմամբ ԼՂՀ ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան հանձնաժողովը որոշել է ուժը կորցրած ճանաչել Արթուր Արաքելյանի, Արմեն Լազարյանի եւ Սամվել Հայրյանի գրանցումները։ Նիստում նաև քննարկվել է TIV2 ընտրատարածքի նկարագրի վերանայման հարցը եւ ընդունվել համապատասխան որոշում։ Ընտրատարածքի նոր նկարագրի վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջիկա հոկտեմբերի 7-ին նշանակված ընտրություններին ընդառաջ Հանրապետության ոստիկանության կողմից ընտրողների ցուցակները կկազմվեն եւ տեղամասային կենտրոններում կփակցվեն ըստ նոր նկարագրում նշված հասցեների։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ինչպես խոստացել էինք, ներկայացնում ենք գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանի երեք կայացած մամլոասուլիսի ժամանակ լրագրողների հարցերն ու դրանց պատասխանները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գլխավոր դատախազի մամլոասուլիսին հնչեցին 1 տասնյակից ավելի հարցեր, որոնք առավելապես հանրային հնչեղություն ունեն։ Առաջին հարցը վերաբերում էր այս տարի Մարտունու շրջանի Ճարտար գյուղում տեղի ունեցած վեճակրվին։ Ինչ իրավական ընթացք է ստացել այն։ Գործով եղել 21 մեղադրյալ դատապարտվել են, դատախազությունը հաշվի առնելով որ տրանց ճնշող մեծամասնություն համարյա բոլորը, եթե չեմ սխալվում, 1 կամ 2 կառավ նախքին եմ դատվածչն առաջի անգամ եւ այլն եւ այլն մեր պատժի արժանացրալ եւ դատապարտվան տուգանքի բոլորը։ Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Զոյա Թադևոսյանի նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը, որը ներկայացվել էր Արցախի Հույդա կենտրոնական կոմիտեի հայցով օրենքով սահմանված կարգով մերժվել է։ Լրագրողներին հետաքրքրում էր նման որոշում ընդունելու պատճառը։ Արդեն տրվել է իրավական գնահատական, եթե չեմ սխալվում, բարոյական արդեն պատասխանը փոխանցվել է, նա դիում ստանալու շետրով իրական դատավարության օրենքով սահմանված կարգով, որպես հանցագործության հաշվառում, հաշվառվել է եւ 10 օրյա ժամկետով որոշում ընդունել քրեական գործի հարուցումը մերժելու մաս։ Հետևյալ պատճառաբանությամբ, որ իրոք դեռ պարունակում էր ասիկ արևելյան հանցագործության հատկանիշը, որ խախտում է սահմանադրությունը եւ այլն եւ այլն, նախ ասենք, որ Զոյաթ Հադեվոսյանը հաջորդ օրը առաջին դիմում դուազբանում ներողություն ախնդրել դրա համար, ասել է ես սխալ ելել է։ Հանրային հնչեղություն ստացած եւս մի հարց, որը վերաբերում էր նախկին փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի հայրական տանն ու նրան պատկանող օբյեկտներում իրականացված խոզարկություններին ու վերջինիս արձագանքին։ Լարագրողին հետաքրքրում էր տեղի ունեցածի վերաբերյալ Արցախի հանրապետության տվյալահաշվության բարձաբանումը ինչ վերաբերում Արտուր Աղաբեկյանի մասով, այդ իմաստով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը դիմել է մեզ խնդրելով ապահովել այդ քննչական հանրարարության պահանջը, որը որ ես որպես երկրի գլխավոր դատախազ օրենքով սահմանված կարգով հանձնարարել է ազգային անվտանգության ծառայության եւ իրականացվել է զարգացումը ինչպես եղել է դրանից առաջ Մամվել Գրիգորյանի դեպքում, ինչպես եղել է Մարկոս Կիրակոսյանի եւ հարգավոր տասնյակ այլ քաղաքացիների դեպքում։ Այս օրերին մամուլում շրջանառվում էր տեղեկություն, թե չի բացառվում, որ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունը ստուգի այն վարկածը, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի ներքաղաքական իրադարձություններին ներգրավել է նաեւ Ղարաբաղից բերված զորք։ Արդյոք նման հարցով դիմել են Արցախի դատախազություն։ Հայաստանի հատուկ քննչական ծառայության ասածները հատուկ քննչական ծառայություն թողնեք մտան, այսինքն իշխանավար մեզ որևէ մեկը թե հարցնեք դիմել են թե չէ, ոչ չեն դիմել։ Եթե ասում եք ինչպես եք մեկնաբանում, չեմ մեկնաբանում։ Գլխավոր դատախազի կարծիքով որքանով են իրավաչափ եւ արդարացի դատական ատյանների ընդունած վճիրները եւ արդյոք եղել են դեպքեր, երբ գլխավոր դատախազությունը վճռապեկ բողոքներ է ներկայացրել այս կամ այն դատական վճռի կապակցությամբ։ Իմ Արցախի հանրային ռադիոյի թղթակցից այս հարցին ի պատասխան Արթուր Մոսյանն նշեց. Տեսեք, շատ անգամ իրականությունը ուրիշ է, հասարակական ընկալումը ուրիշ է։ Որպեսզի ցայտ ունենի ասենք, ասինքն մենք տեսեք, ընդամենը 47 գործ ուղարկել ենք դատարան, առաջիկի սամյակում 28-ն էլ ավել ենք ուղարկել, ասինքն ուղարկել ենք դեռ չենք ընկնել, մոտ 75-80 բայց եթե նկատել եք 199 քրեական գործը 100-ով, այսինքն դրան 80-ն է գնացել դատարանի մասը կարող էլի շարունակվել, այսինքն ժամկետներ ունի։ Բայց որպես կանոն ոչ բոլոր գործերն են 100-ով գնում, դրանց մի մասը կարծում է կամ անցակազմի կամ ոչ արդարացման հիմքով կամ ապացույցների անբավարարության համար, այսինքն մենք ձգտում ենք դատարան ուղարկել այն գործերը, որոնց ապացուցողական բազան, այսինքն մարդուն եթե դատը մս պետք է 100%-ով ապացուցված լինի։ Դատախազի համոզմամբ հիմնականում ընդունած վճիռները համապատասխանում են օրենքի պահանջներին, սակայն լինում են դեպքեր, երբ դատախազությունն անհրաժեշտության դեպքում նաև վճռաբեկ բողոքներ է ներկայացնում դատական ատյանների ընդունած վճիռների կապակցությամբ։ Մեկ մեկը նման, ասենք արդարացման դատավճիռերից են, բայց այդ արդարացման դատավճիռի բացակայությունը ասենք դատախազների աշխատանքի գնահատականն է դատարանների որոշումներով ապայմանավորվում դատելա որ հիմնականում համապատասխանում ընտանաշնակում ավելի դատախազերը մարդկանց մեղադրումը լրիվ ապացուցողական բազ է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հադրութի շրջանում 2017 թվականին իրականացվել է 1 միլիարդ 114 միլիոն դրամի շինարարական աշխատանք։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Հիմնական ուշադրությունը դարձվել է բնակարանաշինարարությանը, որի համար ծախսել է մոտ 220 միլիոն դրամ։ Ավարտին է հասցվել եւ շահագործմանը հանձնել Ազոխի եւ Ուխտադորի միջնակարգ դպրոցների շենքերը։ Համակային կենտրոններ են շահագործվել Ջուրաթաղ Ուխտադոր եւ Թավասեր համայնքներում։ Ենթակառուցվածքների շինարարության առումով ավարտին է հասցվել Հադրուտ քաղաքի եւ Թավասեր գյուղի ներքին ջրատարածքների շինարարությունը։ Արտաշեն գյուղը գազացկացվել է։ Ջրամատակարարման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել նաեւ Արևշատ տող Ուխտադոր Ջուրաթաղ համայնքներում։ Կարևորելով տեղական նշանակության ճանապարհների դերը շրջանի զարգացման գործում Գերակշին փակ բաժնետերական ընկերության կողմից զգալի աշխատանքներ է տարվել տեղական նշանակության ճանապարհների վերանորոգման եւ շահագործման ուղղությամբ։ Շրջանում շինարարական աշխատանքներ են իրականացնում Եվրոստրոյ, Պարքև, Ազոխ, Շտերլիսկը, Արմենշին, Սամանակապատասխանատվության ընկերները, Քիրս եւ Վադիմ Բեգարյան անհատական ձեռնարկությունները։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Ղաբալյանն ընդունել է ֆրանսիական Scrip Paris բարեգործական կազմակերպության անդամներ Ժան-Կլոդ Սիոնիկոին եւ Օրելիային։ Հանդիպմանը Նարինե Աղաբալյանը երախտագիտություն է հայտնել հյուրերին Արցախի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի եւ բարբերական օգնության համար, շեշտելով, որ քաղաքական խոչընդոտներից ելնելով մեր ուսանողները զրկված են արտերկրում ուսում ստանալու միջազգային դրամաշնորներից ու կրթական ծրագրերից օգտվելու հնարավորությունից։ Շատ ուսումնատենչ երիտասարդների համար էլ սոցիալական պայմաններն են խոչընդոտ դառնում։ Այս առումով նախարարը մեծապես կարևորել է Սկրիպ Փարիզի աջակցությունը Արցախցի ուսանողներին։ Գազագերբության անդամները նախարարին շնորհակալություն են հայտնել ջերմ ընդունելության համար, կիսվել Արցախից ու արցախցիներից ստացած իրենց դրական տպավորություններով, ընդգծելով, որ ամեն ինչ կանեն այսուհետևս Արցախի կողքին լինելու համար։ Տեղեկացնենք, որ Scrip Paris գազམ་ակերպությունը հիմնվել է 2002 թվականին Փարիզում եւ համախմբում է Փարիզյան շրջանի մի խումբ կամավորների։ Գազམ་ակերպության նպատակն է աջակցել Արցախի սոցիալապես անապահով ուսանողներին վճարելու ուսման վարձը։ Անցած տարվա համեմատ ինչպիսի փոփոխություններ են կրել դպրոցական պարագաների ու գրենական պիտույքների գները։ Մեր ցխտագից Վան Նովիկովը փորձել է ողջել թե նոր ուսումնական տարվա նախաշեմին ինչպիսի գնային քաղաքականություն է տիրում առաջնային անհրաժեշտության դպրոցական պարագաների մեծածախ վաճառակետերում։ Կարծում եմ միանգամայն առարկայական կլինի նշել, որ անհասկանալի պատճառներով Ստեփանակերտում գրենական պիտույքների մեծածախ վաճառք իրականացնող անհատ ձեռներեցներն ու կազմակերպությունները մեծամասամբ հրաժարվեցին մեզ հաղորդակից դարձնել իրենց գնային քաղաքականությանը։ Թեև մեծ դժվարությամբ, այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց գտնել այդ շուկայում գնային, այսպես ասած, թափանցիկ աշխատելաոճ ունեցող անհատ ձեռներեցի։ Անհատձեռներեց Հասմիկ Մինասյանի Կոմպաս գրախանութի գործակատարուհի Կամելա Աբ รา համյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ առաջնային շուկայում գնաճ արձանագրվել է մասնավորապես հայկական արտադրության Scarlett ապրանքանիշով տետրերի դեպքում։ Այդուհանդերձ դպրոցական տետրերի գները նախորդ տարվա համեմատ հիմնականում նույնն են։ Մեծածախ գնումների դեպքում էլ զեղչեր են գործում։ 30 դրամից, այսինքն եթե դու փոմ վերցնում 28 դրամ, 25 հատ մեջ, կարելի ասած էլի գները ավելի ցածր են, քան թե մի տարվա նայած։ 20-10 դրամի տարբերություն կա։ 30 դրամից 12 թերթը միջև 300-350 դրամ։ 96 թերթ։ Զրուցակցից հաղորդմամբ դպրոցական անհրաժեշտ իրերի գնումների մեջ ծնողներն առաջնահերթությունը տալիս են պայուսակներին, քանի որ ավելի ուշ գնելու դեպքում տեսականին ընտրության այնքան էլ լայն հնարավորություն չի ընձեռում։ Իհարկե առաջինը պայուսակները, որովհետև հետո այդքան տեսականի չի լինում ամսվա վերջին եւ տետրերից օրագիրնը, մատիտները, ամեն ինչից քիչ-քիչ տետրերը հիմնական սեպտեմբերին են վերցնում։ Նախորդ տարվա համեմատ մասնավորապես գրենական պիտույքների կոմպաս վաճառակետում դպրոցական պայուսակների որոշ տեսականների գները նվազել են, որոշներինը եթե չեն նվազել, ապա գնաճել չի նկատվում։ 3700-ից մինչև 12-ը կես հարմարա գները։ 1000 դրամի, 500 դրամի տարբերություն կա։ Տնասնան շատ լավ է գները միանգամից այրենք նկատեցին գների մեջ տարբերությունը շատ էր սպասման աշխատավարձիկ Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս ուսումնական տարում Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունը դպրոցական գրենական պիտույքների ու պայուսակների ձեռքբերման համար դրամական աջակցություն կցուցաբերի առաջին դասարանցիների ծնողներին, հավաստիացրել է փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը։ 2018-19 ուսումնական տարում եւս առաջին դասարանցիներին հասնող 20 հազարական դրամները կտրվեն, բայց այլ օգնություններ այս պահի դրությամբ որևէ բան չկա։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում զինված ուժերի դիրքերի միջև ընկած Չեզոկ գոտում ադրբեջանի բնակչի դի է հայտնաբերվել։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հանրապետության ռազմագերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի հաղորդագրության համաձայն դին հայտնաբերվել է օգոստոսի 12-ին Արցախի հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանի ակնա բնակավայրից դեպի արևելք ընկած հատվածում կողմերի զինված ուժերի դիրքերի միջև չեզոք գոտում։ Օգոստոսի 15-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի միջնորդությամբ Արցախի հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն իրականացվել է Մարմինը չեզոք գոտուց Ադրբեջան տարհանելու մարդասիրական գործողություն։ Վերին Լարսով Ռուսաստանից Վրաստան մեկնողների համար ճանապարհը անցանելի է։ Անցակետի հերթի երկարությունը կազմում է 1.5 կիլոմետր։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Արմեն Փամբուխչյանը։ Արկա է խնդիր Վրաստանից դեպի Ռուսաստան մեկնողների համար։ Մեծ քանակությամբ մեքենաներ են կուտակվել Վրաստանի անցակետերում։ Որ เป զի կուտակումներն ամբողջ ճանապարհի երկայնքով չլինեն, բեռնատարների մի մասին Բագրատաշենի սահմանից թույլ չեն տալիս մտնել Վրաստան։ Միջազգային Բեռնափոխադրողների ասոցիացիան խուսափում է բեռնափոխադրումներ կատարել կൂട്ടակումներից խուսափելու համար։ Կൂട്ടակումներ կան նաև Թբիլիսիի կայանատեղում, գրել է Փամբողչյանը։ Թուրքիայի Շանլե Ուրֆա Ուրֆան անգի Գերմուշ գյուղի հայկական Սուրբ Աստվածածին պատմական եկեղեցին ոչնչացման եզրին է։ Չնայած այն հայտարարվել է տուրիստական գոտի, այնուամենայնիվ որևէ վերակառուցման աշխատանքներ մինչ օրս չեն իրականացվել։ Ժամանակին եկեղեցին ներառվել էր Թուրքիայի զարգացման նախարարության կողմից իրականացվող ֆինանսական ծրագրի մեջ։ Մինչև 2013 թվականը այն օգտագործվում էր որպես գոմ։ Նախարարության որոշմամբ նախատեսվում էր պահպանության տակ առնել հայկական պատմական գյուղն ու եկեղեցին, մաքրել եւ կարգի բերել շրջակայքը։ Ամեն օր եկեղեցու պատերի վիճակը գնալով վատանում է։ Եկեղեցին բազմիցս թիրախավորվել է Գանձագողերի կողմից, իսկ տարածքում փորվել են մեծ փոսեր։ Եկեղեցին գտնվում է Ուրֆա քաղաքից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա, հյուսիս-արևելքում։ Նախքան հայոց ցեղասպանությունը եկեղեցու հարևանությամբ եղել է դպրոց, որտեղ ուսանել է 100-ից ավելի աշակերտ։ 1881 թվականին եկեղեցին վերակառուցվել է Ոման Հակոբ Արդվիսյանի կողմից։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։